Eline Bell nibigira nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro mfashijwe mu buhinga bw’ibyuma na Alphonse kubw'Imana mu makuru twabashikirije rero harimo ibijyanye nuko Seni yatangaje amazina atandatu y'abantu bagiye guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu yo kwa ibiri rusamu no mwaka ni mu gihe abandi bane nabo bankiwe ko badakwije ibisabwa muri ico kibanza kugira muri icyo kibanza muri cumi bari batanze amadosiye yabo muri uwo mugwiseni abo bankiwe bakamenyesha ko bituye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ngo kuko barenganijwe muri indwi nyene ni naho harangira ikiringo cyo gutanga ibisabwa kubitoza mu matora y'abashinga amateka abakenguza amateka n'abahanuzi b'amakomine twarababwiye kandi ku no kuvunja amafaranga mvamakunga aho havunjwa gusa amadorari n'amanyaburaya euro mu mabanki mu ibanki nkuru y'igihugu berbe bakaba basiguye ko kugira abakira ayandi mafaranga atari amadorari cyangwa amayero habanza kuba ayandi masezerano hagati y'uburundi n'ibihugu bikoresha ayo mafaranga y'agaciro ni muri nondwi kandi twababwiye ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko abantu barenga mirongo itatu bavuye ahanini mu bihugu bya buraya bashizwe ku ruhande mu ihoteli suruse dunire kugira basuzumwe ko hari ibimenyetso by'uwo mugera wa coronavirus boba bafise mu bijyanye n'uburimyi musitanteri wa komine marangara arasaba inzego zibijejwe gukora ibishoboka byose kugira umwimbi w'ikawa nk'aho ushorerwa uwajejwe intwaro muri komine agasigura ko ikawa yatanguye guhishira ku biti agatinya ko ishobora no kubura twarababwiye kandi ko abanyagihugu begereye ikiyaga rweru bahamagarirwa kubahiriza imetero mirongo itanu mu kubaka ngo kuko abantu babiri bariwe n'imvubu abandi barakomereka mu mwaka uheze na cyane cyane muri komini ya busoni icyo kibanza kibamo imvubu zishika kuri mirongo ine nk'uko bitangazwa n'abarongoye igisata cy'ibidukikije mu ntara ya Kirunda amakuru twabashikije isaha gusa ni menshi cyane ntitwoyadonda ngo tuyamare tanguza ubusa ubusa amajana abiri na mirongo itanu n'indwi alphonse kubwimana anyeretse ko hari uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe twararihiye mugabo n'ubu kugeza n'ubu nta niyo turaronka n'ubu n'umuntu agafise mbere buba iyi pozisiyo kigafata kigafata mu nkuzimikiyosike ubu nyine asha ni intambara verema nk'imugina verema dutunzwe n'ifumbire mu gaceri mu goni kirima gaceri kubera twabuze ifumbire no kuri twarayibuze kabize ifumbire mm. yego cyane zibiri zirabura umunota umwe muri cyo zahanze isanganiro tuvuye mu cibitoke ubu tugeze mwiriwe neza mwiriwe cyane tuvuye umugina mu ntara ya cibitoke ubu tugeze n'ubu mwagumye mu cibitoke ninda twakuye mvugana na Emmanuel mu cibitoke nyene Emmanuel mu cibitoke amahera i Buganda i Buganda nagomba kugaruka kuri ikibazo nyene cy'ifumbire mhm bw'uburimyi n'ubworozi hari ingingo buherutse gufata mhm bijyanye n'uko abadandaza badandaza iyi fumbire ari ukubakurikiranira hafi mbere bakanayifata abayifite mhm. ariko ntabwo byaje gukiza twebwe abarimyi ahubwo byaje kuduhuhura gute kuko twebwe hariho abadashobora kuronka uburyo bwo kugura imifuko mhm. ariko bagura ku kiro mhm. aho rero ntibakironka aho bagurira ikiro kuko hariho usanga ikeneye ibiro bitanu ibiro cumi kugeza aho ariko rero kugeza ubu emwe eh, biragoye isigaye igurwa mbere gusumbura urumogi urumogi mbere uraboneka gusumba ifumbire ariko muri ko muravuga gutyo eh, hari amafaranga mubanza kuriha kugira ngo muyironswe mutarinze kuja kuyigura mu mabotike ibyo ntibikorwa ibyo byarakozwe bamwe barayirose ariko hari n'abandi batarayironka bafite ubutike ariko ifumbire batarayironka mhm. ariko mu nyuma yaho rero badusanzwe n'abatarayironka baza barisumamwo bagura kuri abo badandaza bayifise mm. ariko ubu bafatiwe ingingo yo kutayidandaza abadandaza n'abayifite baciye bayinyegeza hmm. ubushyiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi bwari bwakoze ibikorwa byiza cyane mhm. ariko bategetswe gufata ingingo tibo abadandaza ntibayidandaze mugabo babahe igiciro kujya batanga ibiciro ku binyobwa hmm. hama rero baci badutuma twebwe abantu babasumyi bayigura mhm. muturabire abantu barenza ibiciro twashinze hmm. aho niho baba batworohereje nayo ahandi hoho emwe abantu tugiye kwishwa n'inzara bavuga ko badukingiye ariko baduhohuye kabisa mm. ego hamunaganga twe kuyindi nkuru ijyanye n'aya mafaranga y'agaciro nanakurikiranye mm-hmm. amakuru ajyanye na hariya ku kivuko cya rumonge kiva gishyikira ko bajya bapfa muri bijya bihugu dusanzwe duhana imbibe mm. bari bakwiye kuraba ukuntu baborohereza kabisa kuko naho nyine ubu ni hahandi umuguzi agura aguma ahura n'ingorane kuko nk'imikeke usanga yahose ikaza naho yari izimbye yaboneka gahoro gahoro ariko basigaye noneho bayizana hama bakatera ino kugira ngo baronke amafaranga y'agaciro basubire kuzana iyindi mm. bica biguma bidusubira ko twebwe abantu bato bato barabe ukuntu bobegereza bajya abantu basanzwe bavunze amafaranga y'agaciro murakoze urakoze cyane Emmanuel Ahibuganda namwe mugira ijoro ryiza mutwakura kuri 2 na kabiri 2 na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri zibiri z'ijoro isaha zibiri zirarenga iminota ibiri nyine hano muri soza hanze y'isanganiro mwiriwe neza ninda twakuya twakuya ari Eric mugwi muci ibitoke no musi twakorwa n'abanyeci ibitoke gusa eh twagomba kuvuga ku kibazo bijanye n'iki sawa mhm ni ikibazo kumbure natwe tutarashobora kuronkera inyishu na bugingo n'ubu mu gisata kijejwe ikawa cyangwa mu bushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi kumbure ngira hazote bahatanga umuco ku bijanye n'aho abarimyi boshorera umwimbo wabo baronse eh, mu gihe amasogestare yugawe isaha zibiri zirarenga iminota itatu ikihari gusa ku kibazo cy'ikawa ni ukurindira umuco uvuye mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mwiriwe ninda twakuye twakuye ari ndikunda ko na nyiroro muri mukaza twakuye ari ku mukaza ikaza mhm. amakuru yakunyuze kuri radiyo isanganiro ni ayahe gakondakunda amakuru yanyuze ku isanganiro mhm. ngo basubiye ntongere nshimire umutegetsi yajya kuri buramatari y'ubanza ubu buramatari wo mu rumonge mhm. yavuze yatangiye itangazo avuga yuko kizirizwa kuduza ibiciro by'isukari isima n'ibinyobwa mm. wabaye buramatari babiri ndashimye cyane kuko umutegetsi yavuze akajyamba naho bakabikurikiza baduheza baraba ingene bashobora kugashira mu ngiro ni saa zibiri zirenga iminota itanu muri tuzi ahandi isanganiro namwe muri mu mihinga itandukanye y'igihugu mutwakure kuri bibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cenda mirongo itatu na gatatu isaha zibiri zirenga iminota itandatu muri za handi isanganiro turacabandanya n'ikiganiro gira icucikirije mwiriwe ninda twakuye turiko turaraba hirya no hino eka gasukari karabuze burundu nyene nta nakakiboneka mm. twebwe tukwibaza none ko bavuga ko ihari hama mm. bakayisohora none yoba imikira nibo tubarizana na bagenda bakayitorayo bagaheza bakakurikirana ukugenda kwayo kugira tumenye neza iyo itera irora kuko ubu bashyize gufata agasukari basha twahebye hmm. ego nashaka nababwira abo bantu baje mu burundi yuko nyine abantu babagira ibipimo hmm. eh. ni iby'ubushikiranganje buriko burakora bwamenyesheje yuko abantu mirongo itatu barenga mirongo itatu bamaze gushigwa ku ruhande mw'ihoteli sose dunire kugira ngo babanze bapimwe barabe ko atabimenyetso by'iyo ndwara baba bafite hmm. urakoze cyane shadirake ijoro ryiza ngaho ikarusi yego ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu eh, rero icyo twasaba twasaba gushyira hamwe fomi uraba uburyo dushyiraho ibiciro ngenerwa mm. nk'uko andi mashyirahamwe asanzwe akora urudandaza bigenga mm. ku buryo umudandaza azorenza cya giciro azohanwa n'amategeko muga umurimyi mutoya mm-hmm. arumva uburyo nawe atabira umurima wiwe hmm. kubera ndabona umenga barabe nk'izo havura itwinzirana ngo itubuze amatora kubera ndumva umenga higeze amatara n'amazi byose ndumva umenga nta kintu gisubiye gukorwa ni hatari ni hatari mm, ariko mu byo bakoze ni uko bashyizeho ikigo kizokwakira abantu bavuye mu bihugu ishobora kuba yaratanguye gushikamo kugira ngo basuzume barabe ko nta kimenyetso ndwara ya coronavirus bafite yamaze kuva ku murongo ni saa ibiri zirenga iminota mirongo ibiri turacarindira udutelefone twanyu kugira ngo twakire ibyiyumviro byanyu ku makuru twabashikirije canke mwateza abiri hano kuri radiyo isanganiro mwiriwe ni inda twakuye nduga ku ijambo ariko byoba byiza mwivuza akazina kugira ngo namwe iciyumviro canyu muza gushikiriza abantu bacumva bumve ko ari ico umuntu yivuza izi hmm, eh, mu by'ukuri akazina kanyu ariko mm. namwe mwokuyumvira ko ibindi biganiro biba byabaye byinshi mukatwongera utunota kuko iki kiganiro gica gihera cyangwa n'ibindi twari tukigifitiye igishihara mm, nibyo biba byiza ariko si iminsi yose haba hari ibihayanishwa cyangwa amatangazo menshi hari aho dutangura ku gihe nibyo ariko nibaza yuko ibikora bikora umugabo mm, mu makuru rero mwadushikije twagiye turumva ni menshi ariko hariho inkuru imwe usanga umuntu yoshingira ko mhm. ni twarumvise ko yasubije abantu bavuga ngo amadosiye atari ikwiye mm. nihaba atakarenganye yakoresheje mu gihe guhera ku nzego zo hejuru perezida n'abandi bavuga ko amatora abwirizwa kugenda neza barazoraba ntihagire ibintu biri ku rutonde ntihagire ikizodutobera amatora tubandanye twiberaho nk'uko handitse ko azotegurwa akaba meza cyane hmm. eh. urakoze cyane aroyizi eh, murakoze namwe ariko umuhinga w'ibyuma azoza aragerageza araba neza ku byuma ndabazi murafise ibyuma bikwiye bihita bikabereka ko ku mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu hamwe tutaba turi ko turabumva bashaka kuyumva gatanu kuri gatanu ibya alphonse kubw'imana bari karabibona nta kibazo gishobora kuhaba eh, muratwumva murakoze eh, mu minota itarenga itatu turarangiza kino kiganiro ariko turacarindira udutelefone twanyu kuri bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe ninda twakuye christophe ahibugenyuzi n'amahoro duga ku ijambo christophe ngewe cyo ngomba gushikiriza n'ibijyanye n'ikawa agenda umurimo w'ikawa rero no kuri ndi ko ndumviriza ingene ikawa iriko irafatwa nabi ingene ikawa itugora biragoye tubivuga badutunganiza kweri umwimbo wacu ntuzogende nabi ngo bice bisangara kandi itugora cyane umurimo w'ikawa urafashwe nabi rwose urakoze cyane christophe murakoze ubwira ijoro ryiza ni saa zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'itandatu na muri siyo za hanze y'ibisanganiro turacari izo telefone twanyu ni itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu turarindiriye abanywanyi bashobora kugera kuri babiri mbere y'uko turangiza kino kiganiro umunywanyi ashobora kuba ari uwa nyuma muri kino kiganiro mwiriwe ninda twakuye ngewe nta rubura twakuye ari he muri komine rango mu cyumba kiguruka muri rango mu ntara ya kayanza yego uduge ku ijambo ku makuru twagushikirije muri nondwe ejo nagomba kuvuga ikibazo cy'umwavu mhm. urabona yuko umwavu wawutanze um, impeshyi yarangiye mm. ariko rero ikibazo cy'umwavu tubona mhm. ni uko uwo abahingura uwo mwavu icumi mm. bikorera abaye amategeko bariko baratanga yuko umudandaza adashobora kudandaza umwavu kugira umunyagihugu muto yarusheho kugura umufuko ariko ubushikiranganje buvuga ko baca baja kudandaza ku biciro by'umurengera eh. mhm. nibanabe abadandaza bahereza umwavu badandaze ku giciro kibereye cyashinzwe na leta mm. urabona nk'ubu amangazini yafumye makomine arugaye mm. umuntu akeneye nko kwiterera nk'udutomati cyangwa uturengarenga mm. ashobora kurunkana agurira umwavu rero nibarabe begereze umwavu badandaza furema mm. kugira abanyagihugu bandanye biteza imbere mm. kandi ikibazo cy'umwavu turabona ko bigoye mm. kandi ukuntu batuzanira umwavu iminsi yatanguye mm-hmm. buraba bagahindura porogaramu bagatangura kuduha umwavu mu kwezi kwa cumi na kabiri kwa cumi na rimwe ama ukwezi kwa kabiri kaza kugera umuntu wese yaramaze kubika umwavu mu nzu yiwe mm-hmm. ariko atora umwavu atateragira ku gihe kibereye hmm.